Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba put vjernika. Allahu akbar, Allahu akbar. može biti zlata koliko hoćeš. I to nije zabranjeno. Ali ovdje, u ovoj desnoj ili lijevoj ruci. Ali ovdje ne smije biti, braća moja, ni jedan jedini cent. U srcu ne smije biti ljubav ni za jednim jedinim feningom. Zato što ćeš sve ostaviti. Ako zavoliš taj cent, i fening, i dinar, i euro, nešto nije u redu. On te sigurno može odvratiti od onoga što je vječito. علينا المقاصد قبل الفوات إلهي أعني وهب لي الثبات علينا المقاصد قبل الفوات أعني لأدريك قصص الحياة تلك المشاهد تلك العظات دعني أعني وأهل الثبات أين المقاصد قبل الفوات أعني بالتريك يديني كي هوتش نسبراتي لدنيا دا دابي بروفيتيرا يديني سولتي كوك شهيدي الله براتي نسبراتي vrati nas na dunjalku ponovo, vrati nas u sjene sablji. Neke iskušenja nas vrati, zbog čega braća? مضى في السبات عني إلهي على الاعتذار فقد خاب Jeste čuli šta sam ja rekao, šta je rekao Ebu Bekr? Allahu poslaniće, za tebe žrtvujemo i očeve i majke. A roditelj ne smiješ da kažeš ni u.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 E, nakon zahvali Allahu te bareke otala, salavata na, na Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, poštovani džemate, draga moja braća u islamu, salamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom koji nas je uputio u njegovu vjeru. Hvala Allahu te bareke otala, koji nas je uputio i molimo ga da nas na tom putu učusti Jer koga on ostavi u zavludi, ne postoji niko ko će ga moći napravi put uputiti. A koga Allah uputi napravi put, ne postoji niko ko će ga moći tog puta skrenuti. Osim ako ne uradiš nešto što nije pravi put i izgubiš pomoć od strane gospodara te barake od a Allah te bareke o pomaže samo pravi put. I pomaže samo svoj put. Hvala Allahu uzvišenom koji nam je omogućio da večeras ovdje sa vama u ovom prilijepom ambijentu pričamo o Allahovoj vjeri. Allaha molim da svakog onog koji se potrudio i da udjela u večerašnjim su sjelu našem da ga obilato za to nagradi. Hvala Allahu koji nam posla poslanika sallallahu alaihi Kako bi nas izveo iz tmina džajlijeta Kako bi nas izveo iz robovanja ljudi u robovanja Allahu te o ta'ala. Hvala Allahu koji nam posla poslanika da ljudi ne bi imali opravdanja pred Allahom te o ta'ala. I oko ovih stvari se vodi borba, opredjeljenje, za koju i za kojeg to poslanika ko hoće da se sveži. Kada govorimo o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, mi smo dosta stvari dosta stvari se to zna. Od onoga što znamo, a nismo primijenili, molimo Allah da nas učvrsti pa da primijenimo. Ja sam večeras odabro da pričam o Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, ali o njegovim zadnjim trenucima života da podijelim sa vama moleći Allah te da nam podari iskrenost i meni, a i vama. Jer dosta se priča sunnet, sunnet, sunnet i treba pričat. Ali eto ja sam odabro da vidimo šta je to naš Allahov poslanik sallallahu alaihi ostavio nama i oporučio u zadnjim časovima svoga života. A vi znate dobro da onaj ko umire neće ništa na samrti izgovarati osim ono zašto je živio. Ali vidjet ćemo, naš poslanik, ali i salatu salam ispušta svoju plemenitu dušu i dalje se brine za umet. Naš poslanik umire, rastaje se sa ovim svijetom i ostavlja nama oporuke. Pa je tako, kaže Allah, poslanik sallam, prije smrti obavio je poprosni hađ, nakon kojeg je Allah te bareke objavio ajet اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم isla دينا Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam, kaže Allah te barek je ta'ala, da vam Islam bude vjera. Obratite pažnju. Allah te barek je ta'ala kaže da je zadovoljan da nam Islam bude vjera. Kakav? Danas sam vam vjeru vašu šta? Usavršio. I blagodat prema vama upotpunio. Ova vjera je došla ko milo uzvraću. U njoj nema ništa da je žestoko. Da ne volja da bi trebalo zamijeniti. Nema tako mi Allaha jednog jedinog. Uzvišeni kaže, danas sam vam usavršio vjeru, danas je pečat, gotovo, nema više objave. Blagodat prema vama upotpunio i time sam šta? Zadovoljan Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera, a ne kršćanstvo. Islam. I poslao sam vam koga? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo, Muhammede, poslali nikako osim kao illa rahmeta lil alamin, kao milost svjetovima. Kako onda možeš da kažeš meni će se Allah smilovat. Ja se nadam da mi Allah oprosti, a ništa ne radiš da bi pokazao da si njegov rob. A odbijaš milost koja ti je poslana. Poslanik. Poslana ti milost ti je odbijaš, a hoćeš da ti se smiluje. Na koji način? Kad Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ila rahmeta lil alamin. A tebe nisam poslao osim kao milost. I odbijaš milost ovdje na dunjalku koja ti je poslana, a hoćeš da ti se smiluje na sudnjem danu. Kakav si ti čovjek? E, evo došla je milost. Milost dolazi. I nemoj je odbijat, Nemoj je odbijat. Uzmi je, jer uzrok tvog dženeta ulaska je uzimanje šta? Ove milosti. Koliko je uzmiješ, toliko si zaradio. Koliko je ostaviš, toliko si manjka. Pa na oprosu hađu Allah Tebar Kvetala objavi ovaj ajed, pa Ebu Bekr radi an, kada je čuo počeo je da plaće. Pa su ga pitali, o Ebu Bekre, zašto plaćeš? A on kaže, ovaj kaže, aje se odnosi na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, prije njegove smrti, na nekoliko dana je objavljeno, kaže učinac jedan od posljednjih ajeta, u kome uzvišeni kaže u prirodu značenja, bojte se dana u kome ćete se, kome ćete se Allahu svi vratiti. Gledajte bojite se dana u kome ćete se Allahu svi vratiti, svi svijetom. Nije samo musliman, i faraon, i karom, svi ćete se vratiti. Ponovo ću vas uzvišeni, kaže, oživiti, kao što sam prvi put stvorio vas, ponovo. I polagat ćete mi račun. Polagat ćete mi račun za ovu milost koju sam vam poslao. A vi odbili. Vi nećete. Kažete da je ova milost terorizam, da je ova milost fundamentalizam, nije vallahi. Da znate kako je ova milost, stvarno milost, vi bi se borili da nam to iščupate iz naših prsa. Ova vjera je zaista milost. Zaista je sunet milost. Ovo ne govorim da ja to jel da ustanovim, ne, ne, ne. Puno bolji prije mene. Uzvišeni te Tala kaže da je ovo milost. Da je sunet i onim sa čim je došao naš poslanik, braćo moja milost, Milost zbog koje milosti ti dobijaš? Čiju milost? Allahov. Uzmiješ milost i dobit ćeš milost. Odbiješ milost i odbio si da te smiluje. Pa je kaže, dalje u ajetu, zatim ćete se svakom čovjeku što je uradio namiriti. I ljudima, kaže, nepravda, kaže uzvišeni, neće biti nanesena. Tamo nećemo moći kupiti. Tamo nema advokata. Tamo nema, ne možeš nikog podmititi. Allahu moj, mogu li ja to ne možeš? Poznato vam je da će monafci, kad se knjige budu dijelile, uzeti svoju ruku, lijevu i sakriti za leđa. Na sudnjem danu, kad neko laži, on debelo laži. Kad je neko munafik, on je stvarno munafik. Na sudnjem danu, kad se budu knjige dijelile, i oni će sakrivati lijevu ruku, ne bi im se dalo pa će im se dati knjiga iza, iza leđa. Evo ti je uleju. Ne možeš Allaha prevart. Allaha ne možeš prevart ni ovdje. Allahu ne možeš ništa. Allahu ne možeš slagat. Allahu ne možeš umat. Allahu ne možeš muljat. Allahu ne možeš obećat. Pa prevart. Mi njemu ne trebamo. On nije ovisan nijekom. To je naš gospodar. On radi šta hoće. A njemu ne mogu ništa njemu, našem gospodaru, ne mogu ništa. I on pokazuje znakove. Dova muslimana u ovim vremenima, sad pogledajte, u čitavom svijetu, padaju faraoni. Ovdje se zaledilo, ovdje poplava, ovdje tsunami, ovdje šta je? Vratite se svojim božanstvima. Pozovite i nek vas spasi. Ko što je faraon, pa kad ga voda ponese, kaže, ja sad, e, faraonu, gotovo je. Vjerovo i nevjerovo sad je završena stvar. Ti si odbio milost gospodara. Što si odbio? Zato što nisi vjerovao. Pa kaže, tada se na poslaniku sallallahu alaihi ve počela pojavljivati bol, žestoka bol. Pa je rekao Allahu poslanik ali i selatu ve jer su znaci smrti već na pomolu. Kaže Allahu poslanik, obratite pažnju, kaže želim da posjetim šehide Uhuda. Allahu akbar. Sahabe. Želim da posjetim one koji su isječeni u komade, koji su izbodeni. Džigar su im vadili zubima i jeli. Želim da ih posjetim. Oni šta? Oni nisu mrtvi. Oni su živi i izobilji su kod svoga gospodara. Zadovoljni njime. Jedini koji hoće da se vrati na Dunjalku. Da bi profitirali. Jedini su oni ti ko šehidi. Allahu vrati nas vrati nas na dunjalu ponovo. Vrati nas u sjene sablji. Neke iskušenja nas vrati. Zbog čega, vraća? Zbog ljepote koji su vidjeli kada je došao melek smrti. Vidjeli su da za njih smrt nije nešto strašno bilo. Pa je, kaže poslanik sa otišao i rekao je selam alaikum, nazvojim im selam, šehid Uhuda. Kaže, prije nas ste otišli i mi ćemo se, kaže, inša Allah, pridružiti doćemo vama i kaže Allaho poslanik, a ja ću vam se pridružiti. Samilost prema svojoj braći. Iako su mrtvi. Šta misliš? Kako treba biti samilost kad smo živi? I oni su mrtvi, oni su živi kod Allaha, ali kažemo kako mi vidimo. Samilost poslanika sa sebe. Ovo je kad brata voliš. Nema ga, malo koji od nas iako nije vidio Jusufa Rahimullah, a da ga ne voli. Nema. Allah molim da mu grije oprosti da ga u to vede. Zbog čega? Zato što ga je Allah volio. Allah najbolje zna. Pa ga i zavoliš. Pa je poslanik Salao i Selem pri povratku je plakao sa Uhuda i kaže Allaho poslaniće šta te rasplakuje, zašto plaćeš? A on kaže plaćem za svojom braćom. Želim svoju braću. Oni njemu kažu, slabe Allaho poslaniće, zar mi nismo tvoja braća? Tvoja sabe. Jeste, kaže, vi ste moja braća, vi ste moji drugovi. Ali braća su ljudi, oni, kaže, koji će doći poslije mene, poslije moje smrti, i oni koji me budu slijedili. Allahu poslanik, sallallahu viselem, plaće i za onim koji će doći poslije, koji će ga slijediti. Za njima plaće. Suza za brata. Ovo samo može poslanik sallallahu Ovo ne može uraditi srce. Kruto. Ovo srce može uraditi samo srce koje voli Allah te bareke o I srce koje Allah voli. Samo takvo srce, braćo. Pa je kaže, tri dana prije poslanikove salavi srne smrti, dok je boravio u kući časne memune, zamolio je svoje žene i kaže, rekao im, hoćete li mi, kaže, dozvoliti da dane bolesti provedem u Ajširoj kući? Da budem kod nje. Pa su se one složile. Kažu, dobro, Allaho poslaniće, budi. Plak, pokušao je da ustane Allaho posanik i nije mogao. Već su se znaci bola osjetili dobro na njegovom tijelu. Ali ja ne ne Talib i Fadlin Abbas su podigli poslanika sallallahu i izveli ga i iz sobe i odveli ga u Ajšinu sobu. A sahabi su ga tad prvi put vidjeli. Bolesnog. Pa su sahabi počeli da se komešaju. Šta je Allahovom poslaniku? Šta mu je? Je li bolestan? Pa su se, kaže, ljudi skupili u džamiju u velikom broju, iščekujući poslanika, salavi Poslanik, ali salatu selam, je počeo da se preznojava. A Ajša je rekla, Kaže, nikad nikoga u životu nisam vidjela da ima takav znoj kao poslanik sallallahu sallam. Pa kaže, uzela sam, kaže, poslanikovu ruku i njome mu obrisala lice. Jer je, kaže, bila časnija njegova ruka i bolja od moje da ja brišem. Allahu akbar, Kaže, Ajša, uzela sam njegovu ruku, pa da mu obrišem njegovom rukom znoj sa lica. Jer je časnija od moje. Majka pravovjerna radi anha. Gledajte kako su oni, kakva je to bila pažnja prema njemu. To jest prema sunetu. Kako su ga voljeli. Kako su voljeli svoga poslanika. Samo zato i dobili su tu ljubav i tu samilost samo zato što je njih Allah zavolio. Radi Allahu anhum, Allah zadovolja njima i oni njime. Nije to zadovoljstvo kako mi mislimo zadovoljni onom usavršenom vjerom i blagodati. Oni su bili zadovoljni. Zašto? Pa zato što je Allah zadovoljan tom vjerom. Zato što je Allah zadovoljan kojom vjerom, braćo? Usavršenom, njegovom i svojim poslanikom. Nikakvom drugom nije zadovoljan. Zato su oni što su bili zadovoljni tom vjerom i dobili tu ljubav da vole Allahova poslanika i da ga slijede jer ako hoćeš da je zadovoljan Allah tobom i ja, to jest ja hoću, kažem, se Bože sad, ako hoću da je Allah zadovoljan sa mnom, moram raditi ono sa čime on zadovoljan. Ako hoćeš da je Allah tobom zadovoljan, moraš raditi ono sa čime on zadovoljan od njegove vjeri I blago onda tebi. Wallahi, blago tebi. Blago onom robu koga Allah voli. Blago onom robu koga Allah braća zavoli. Njemu ne može niko ništa više. Nikomu ništa ne može. A onaj ko će da ide ka Allahovom zadovoljstvu, da bi ga Allah te barek i što više zavolio, samo za poslanikom ide. I ne sikiraj se. Uspjeh je zagarantovan. Kaže, Ajša dalje govori da je čula poslanika sallallahu i da kaže Kaže, la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Doista postoji kada je smrtna agonija. Pa je, kaže, Aisha rekla da je se žamor pojavio u džami u Mešidu. A sabi su se uskomešali. Počelo da se priča da je Allaho poslanik, Salallahu alaihi sallam, bolestan. I on pita Allaho poslanik, šta je to? Kaže, brinu se za tebe Allaho poslaniće. I on kaže, odneste me do njih. Nosite me mojim ashabima. Ne može da vode ali ne nosite njima. Pa je došao, htio da ustane, nije mogao. Polili su ga malo vodom i umili, pa je došao sebi. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve popio na mimber i održao posljednju hodbu. Upućujući svojim sahabima posljednje riječi i kaže on njima: "O ljudi, kao da se bojite za mene. Kao da se bojite za mene." Rekli su: "Da Allahu poslaniće. Bojimo se za tebe. A on reče, o ljudi, vaše trajno druženje sa mnom nije na ovom svijetu, već kod Havda. Vaše trajno druženje sa mnom nije ovdje. Nemojte se žalostiti, već tamo. Ono druženje sa njim koji je bilo ovdje na ovom svijetu rezultira druženjem sa njim u vječnosti. Sa Allahovim poslanikom ali salatu selam u džennetu vječno. Nema mu kraja. I to se ne završava. Pa je kaže, dalje su govorili, kaže, tako mi je Allah kao da ga vidim sa ovog mjesta. Pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve "O ljudi, ne plašim se za vas siromaštva, već se plašim kaže da ćete se međusobno boriti za dunjaluk. Kao oni prije vas, pa da vas uništi kao što je uništio oni prije vas." Pogledajte šta radi umet Muhammed ali salatu osam. Da jedna država, nazovi islamska, puna muslimana, ne dozvoljava da se pomogne u drugoj državi, samo do nje. Vi znate svi šta se dešava u Palestini, braćo. Zbog čega? Zbog čega sad jedan tagut bježi sa šest tona zlata? Zbog čega? Ponizio ga Allah. Zbog dunjaluka uništavaju muslimanske žene i djecu. Samo zbog dunjaluka. govorim o ovim visoko zvaničnim, jel da? Visokim zvaničnicima, pod navodnim visokim. Koji prodaše sve i sve im je svetije njihovo blago i pare i dinari od jednog muslimana. Sve mu je. Ali tako vam je Allah, zapamtite vraćam. Samo jednog Allahovog roba kad darneš. Ako ga Allah voli, Allah ti objavi rat. Gotov si gubiš 100%. Kome Allah objavi rat? Nema igre. I zar nije, braćo, danas sve preko Dunjaluka prodata Sve. Farz po farz. Dio po dio. Fetva po fetva. Sve radi para. Umeti se prodaju radi para. Koliko je zatvor, muslimana u zatvorima, braćo? Evo, samo ovog Mubaraka. 200.000. 200.000. Samo jednog. Zbog čega? Da bi Amerika mogla komotno da profitira. Gdje su nam osjećaj? Zar se ne uništavaju tako? Allah je tako. Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi kaže o ljudi zaklinjem vas Allahom, kaže nama obavljajte. Zadnje je Allahova poslanika. Klanjajte. Ovo je vasijet Muhameda sallallahu alejhi Dunjaluk, pazite se Dunjaluka i klanjajte. Obavljajte namaz. Nemojte se igrati sa namazom. Nije namaz nešto što ti, ako hoćeš, uzmi, ako nećeš, ne moraš. On je farz. Pa kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve i bojite se kaže Allaha u postupku sa ženama. Bojite se Allaha u postupku prema svojim ženama. To su vaše žene supruge koje vam rađaju djecu, koji će rađati u buduće muslimane pa i odgojite. nemojte ih puštat da budu neodgojene. Dajte im ono što Allah te bareke traži od vas i od njih. Pa kaže dalje, poslanik sallallahu Allah je omogućio, kaže robu, da izabere između dunjaluka i ono što je kod Allaha. Kaže, ja sam odabrao ono što je kod Allaha. Poslanik sallallahu govori njima o odabiru. Poznato je da meleci, melek smrti dolazi poslanicima. Nekima su razgovarali hoćeš li sad dušu ili kasnije? Oni su jedva čekali da idu. Oni su jedva čekali da idu. Zbog čega, braću? Odabrali su, kaže poslani Selem, odabrao sam ono što je kod Allaha. Allahu je i dunjalog. Ali on prestaje. Ovo što sad vidimo, sva ova blještavila, braću, u samo jednom trenu Allah te bareke ta'ala će uništiti. To nema sumnje. Kada Allah te bareke ta'ala uništi nebesa, zemlju, ostaće on sam. I ostaće melek smrti. Pa će mu Allah te bareke o tala reći Idi između dženeta i džehennema i tamo umri. Sad ćeš kušati ono što su svi ostali kušali od tebe. Pa će melek smrti doći između dženeta i džehennema i pustiti takav krik. Kažu, kad bi čuli ljudi, sve što bi čulo taj krik, umrlo bi od tog krika. Ostaće uzvišeni sam. Naš gospodar. Allah Azze ve Pa će pitati gdje su vladari, gdje su silnici, gdje su oholi, gdje su oni što su jeli moju faku. Pa će sam sebi reći limen il mulku jevam li lahil vahid il Kome je danas vlast? Zašto Allah spominje vladare i vlast? Ne treba, vallahi, ni jednu rečenicu da se ovo pojasni. Kome je danas vlast? Maliki je mi din mi u Fatih učimo vladara dana sudnjeg. Zašto ne stoji vladara na zemlji? Allah je vladar. Ko radi šta hoće, pustite, onda te uništi. Ali Malik je vidim vladara dana sudnjeg. Upravo potvrda ovi riječi. Gdje su sad vladari? Gdje su oni što su ubijali moje robove? Gdje su oni što su jeli moju rafaku? Je li ono što sam ja stvorio? Gdje su sad? vlast pripada samo Allahu te barake Pa je kaže, ljudi tada nisu razumjeli šta Resul nisu dobro razumjeli šta govori, a evo Bekr je briznuo plać. Počeo je da plaće. zali su, pa je upao u govor poslanika sallallahu i Zamislite koliko ga volio. I Bekr ulazi, kaže, Allaho poslaniće, za tebe ćemo žrtvati žrtvovati naše očeve i naše majke. Jeste čuli šta sam ja rekao, šta je rekao Ebu Bekr? Allahu poslaniće, za tebe žrtvujemo i očeve i majke. A roditelji ne smiješ da kažeš ni u. Ovo se govori o veličini pažnje prema sunnetu. Za tebe ćemo Allahu poslaniće sve žrtvovati. I plakao je Ebu Bekr, radi Allahom, jer ga je volio. Pa kaže, i ljudi su rekli, okrenuli se i čudili se Ebu Bekrovom postupku kako si mogu tako nešto uraditi? Da upaneš u riječ Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi O Ebu Bekre, kaže Allaho poslanik, o ljudi, ne dirajte mi Ebu Bekra. Kaže, sa njim se niko ne može porediti. Ebu Bekra jedino može Allah nagraditi. Nemojte ga dirati. Pa je silazio poslanik sallallahu alaihi sallam sa mimbera i učio dovu muslimanima neka vam kaže Allah podari utočište. Neka vas kaže Allah zaštiti i neka vas Allah učvrsti i neka vas Allah pomogne. Wallahi dova poslanika sallallahu i selem se ne odbija i neće biti odbijena. Ali gledajte, neka vas Allah pomogne. Ovo je jasno ko dan da te Allah neće pomoći u grijehu. Zatim, neka vam Allah podari utočište. Jasno je gdje se trebaš sloniti i kod koga se upućuje dova. Salam. I kome se traži kod koga utočište? Allahu naš zaštiti nas. Allahu naš pomozi nas. Učvrsti naše korake. Recite braćo amin. Allah vas sagradio I zatim neka vas Allah zaštiti. Dova poslanika sallallahu alaihi sallam se ne odbija. Uradi što traži od tebe i onda traži zaštitu od njega. Uradi što uzvišeni traži od tebe. Jer ova dova će te stignuti. Njegova dova se ne odbija. Pa ćete Allah šta? zaštiti Zatim kaže dalje, i neka vas Allah učvrsti. Na čemu? Na onome na čemu sam ja i moji ashabi. To je ta vjera. Na tome će vas Allah učvrstiti. I kad vidite takve ljude da su čvrsti, stabilni, znajte sigurno da oni bez Allaha ne mogu biti čvrsti. Ne mogu sigurno. A niko ne može biti čvrst ako ga Allah te bareke o tala ne učusti. Na čemu? Opet na onom islamu sa kojim je on jedino zadovoljan. Na tome će te Allah učvrstiti. I bit ćeš ko beton. Zašto? Pa zato što te Allah učvrstio. A koga on učvrsti? Nema toga ko će te snogoboriti. Ne može. Jer dženet koji se smjesti u tvoja prsa ovdje, on se ne daje tad lako. Kad ga osjetiš. A tako? On se ne da. Jer si spoznao svoga gospodara sa njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima. On je taj koji sve vidi. On je taj koji upućuje. On je taj koji daruje. On je taj koji stvara. On je taj koji sve može. I on je taj kome ne mogu ništa. I zatim dalje kaže, kaže o ljudi, kaže poslanik salalavi selim. prenesite selam, kaže one onima, svima onima kaže koji me budu slijedili. Allah poslanik selim kaže prenesite selam. Recite im, Poslamio vas je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve I ja vam sad kažem, prenosim vam selam od Allahova poslanika sallallahu alaihi Svima onima koji njega slijedi. Svima, braćo. Pa su ga ponovo unijeli u kuću Allahova poslanika, ali i salatu I u kuću je ušla Fatima, pa je zaplakala. Jer kaže, poslanik sallallahu alaihi nije mogao da ustane da je poljubi među oči a to je običavao raditi. Pa je rekao joj, Fatima, primakni se, da ti nešto kažem. Pa kaže, kad joj šapnuo nešto na uši, ona je zaplakala. Pa ponovo kaže, reče, dođi, pa joj reče, nešto i ona se nasmijala. Pa poslije njegove smrti su Fatimu radi ona anha pitali šta je bilo? Zašto si kad te pozvao prvi put ti si zaplakala, drugi put si se nasmijala? Rekao mi je, kad sam prvi put došla mu, rekao mi je, o Fatima, večeras ću umrijeti. Ja sam, kaže, zaplakala. A zatim, kad je bio da plaćem, rekao je Fatima, kaže, ti ćeš biti prva iz moje porodice koja će za mnom. I onda sam se, kaže, ja nasmijao. Pogledajte, o Allaha jednog jedina. Čovjeku kažeš, bit ćeš proživljenima, kaže, ko je se odatle vratio? Pa Bog ti pamet dao. Allah te uputio čovječe, kako ne svataš? Kako pogledaj sebe malo. Pogledaj ovo oko nas. Pogledaj zvijezde, mora, rijeke, pogledaj sebe. Znaš li da ćeš biti oranovo starac ili ne moraš? Znaš li da ćeš umreti? Kolo nefim tu meu Svako živo biće na zemlji će smrt okusit. Neće niko ostati živ. Evo, gledamo se sad. Ima li neko da od vas može ustati i reći ja ću još jedno 20 godina. Ha? Jedino lud čovjek kaže ja ću. A druge pak strane, šta mislite možda neko od nas za sad? Melek smrti ne, kod njega nema trgovine. sad e, sačekaj ide samo da odem ženu i djecu poljubiti ili da nešto uradim. On dođe i vadi dušu. Melek smrti ne pita. On je dobio naredbu. Šta mislite? Hoće li neko od nas dočekati saba? Hoće li neko od nas dočekati sada da više ikad vidi svoje dijete, svoju ženu, svoju familiju, svoj metak? Ne znamo ni jedan. A Allah te bareke o ta'ala u levhi mahfuz naredio peru piši sve što će se desiti do sudnjeg dana. I onda stvarao, stvorio nas. I ti hodaš ovom zemljom, a on prije nego što te stvorio sve o tebi zapisano peru. Sve. Eđel, koliko ćeš pojest tvoju na faku? Sve zapisano. Sad u Levi Mahfuz piše moment tvoje smrti. Momena tvoje smrti. Znate da je to zapisano? Izvod, što bi rekli ovi, iz matiše knjige umrli. U ovoj knjizi piše sekunda, način i vrsta tvoje smrti. Sigurno ćeš umriti. Allahov poslanik sallallahu je morao umriti. On je morao napustiti ovaj svijet. Allahu najdraže stvorenje. Zbog čega? Pa nije mu ni bilo žao ovog svijeta. Jer ako ćeš nešto napustiti, a znaš da li ćeš napustiti, i nije tvoje, i ne žudiš za njim, jel da? Šta ću to <laughs> da žudim kad ovo nije moje? Ja to moram ostaviti. Pozlati sve, nije problem. Sve ćeš ostati. Ništa nije tvoje Allahom jednog jedinog. Dobro, nek ostane i djeci. Nije ni tvoje djece. Pradjedovima nije njihovo. Evo, hajmo u 150 godina unazad. Dajte mi čovjeka koji je bio, živio ovdje. Da on sad ustane kaže, znate šta bi rekao? Rekao bi, izlazite iz moje kuće. Pa što nam nisi ostavio to da mi to koristimo? Izlazi napolje, ne interesuje. To je moje. Nije ni njegovo. Zato je Fatima se i obradovala. Ti ćeš, kaže, za mnom. Prva. Pa ja iša rekla, kaže, da je poslanik se sve rekao neka izađu, kaže svi prisutni. Pa je rekao, primaknim se, kaže u Ajša. Naslonio Ajšu radjalo ona na grudi, podigao ruke prema nebu i rekao svakako najuzvišenijeg prijatelja, najuzvišenijeg prijatelja Lao poslanik sallallahu lao i Pa ona kaže znala sam da mu se bira mogućnost da bira između ovog i onog svijeta. Ovo je braćo sunet Kada biraš, izaberi onaj svijet. To je od suneta. I te kako važnog suneta. Izaberi onaj svijet, nemoj ovaj. Ostavi ga. Ovo ne znači da ne trebaš rad. <laughs> Nemojte me pogrešno sad. Ali dinar i dirhem ne smije doći ovdje. Ovdje može biti zlata koliko hoćeš. I to nije zabranjeno. Ali ovdje. U ovoj desnoj ili lijevoj ruci. Ali ovdje ne smije biti, vraćamo moja, ni jedan jedini cent. U srcu ne smije biti ljubav ni za jednim jedinim feningom. Zato što ćeš sve ostaviti. Ako zavoliš taj cent i fening i dinar i euro, nešto nije u redu. On te sigurno može odvratiti od onoga što je vječno. Dinar i dirhem može odvratiti od onoga što je vječno. Kada je objavljen ajet, ko će Allahu drage i volje zajam dati? pa da mu on mnogostruko vrati. A sabi odmah pitao lao poslaniće, pa jasna, šta zajam? Pa kaže ti darneš i u džernetu nađeš. Ashab je došao, imao najveći palmovik tad, u kome su radili njegova žena i djeca trenutno. I on dolazi u palmovik i kaže, ženo i djeco, izlazite. Šta si uradio? Kaže, sve sam dao Allahu i njegovu poslaniku. Čuo, evo, aje došao. Ja vjerujem u to. Ja vjerujem u to. Ja vjerujem u onaj svijet. I tu nema dvojbe. Hoćeš da bude tvoj jedan kroz jedan vječno? <laughs> nema kako ne boli od nas. Kuća od zlata. Smaradi. Biseri. Rubini. Rijeke od meda. Potoci. Šta hoćeš? Hladovine. Vidit ćeš poslanika. Vidit ćeš ashabe, hoćeš da ih vidiš. Moraš u njihovom džematu ovdje biti. Hoćeš da vidiš poslanika sallallahu i sallam. Hoćeš da budeš sa njim. Hoćeš li da vidiš Allaha te bareke ta'ala. Pogledajte da bi došao do toga da vidiš Allaha moraš šta? Moraš prvo kod njegovog poslanika. Da vidiš šta je radio. Pa da vidiš svog gospodara. A nevjernicima ništa neće biti gore. Od te stvari činjenice da oni Allaha nikad neće vidjeti. Nikad. A mi, inša Allah, Allah molim da budemo od Nadamo se i molimo Allah da nas uvede u džennet. Mi ćemo vidjeti svoga gospodara. Bez ikakve zapreke. Sjediš, petak, na sofri smo i Allah pokazuje svoje lice. Da vidimo onoga koji je stvorio ove zvijezde. Ovo mjesec, nebesa, uvolike planine. Šta je mjesec u odnosu na ostale zvijezde? Kad pogledate malo, oni atlase ili na internetu pogledajte. Pa što vi kad vratite mjesec među one zvijezde, nigdje ga nema. Šta je ovdje mjesec znao Hiljade, hiljade, hiljade. Allahu akbar. Allahu akbar. i rabbi kumatu Pa kako možete Allahu blagodat borica? Kako? Pa je kaže, poslanik sallallahu sallam kaže, dao je prednost vječnosti nad prolaznosti. I rekao, ostavljam vam, kaže, Allahovu knjigu i moj sunnet. Koga kaže, ako se budete držali, nećete zalutati. Milost oporuke Muhameda sallallahu alaihi Ja vam ostavljam ovo iza sebe. Ja sad idem. Umirem. Sabi plaću. Nestaje ogromno vakom. Sa njim su 23 godine bili. Trpili iskušenja. Bili gladni. Zlostavljani dosta njih ashaba ubijeno. Nema ih. Sve su to sa njim proveli. 23 godine i sad ga gledaju. Ode od njih. Ode Allahov poslanik sa Ode ljubav koju su tako volili. Ovo su bili ashabi Allahova poslanika. Ali onaj koji je dao njima tu ljubav je vječni i živi. Ja haju, ja haju. Onaj koji je dao njima tu ljubav da voli Allahova poslanika sallallahu alejhi nas sad, braćo moja, čuje. Naš gospodar sve zna, sve čuje i sve vidi. Čuje nas, sad dogovorimo. Naš Allah. I vidi. Na način kako to njemu dolikuje. U kakvoću ne ulazimo. Onaj koji je stvorio ljude prije nas i usmrtio je usadio ljubav svojim robovima. To i danas traje. Allah ti daje prema tvojoj iskrenosti. Ako kreneš njemu, on će ti dati još više. Veledine džahedu fina subulena. Oni, kaže Allah te bareke koji se budu zbog nas borili. Mi ćemo u putojima koji nama vode u put. Evo ti tvoj nije. Oni, kaže Allah, koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putojima koji nama vode u put. Pa zar je put da mrziš poslanika? Zar je put poslanika da ne klanjaš? Da se igraš sa Allahom vjerom? Da se rugaš muslimanima? Da je to put poslanikom? Gdje je sanjnost? Inne men mu'minune jehva. Zaista su vjernici braća. Drugi je, Ako se budu pokajali, nama obavljali i zeka davali, šta su oni vama? Nama, braća. Evo šta je, brat. Ko kaže? Kaže Allah te bareke u tamo. Ako se budu pokajali, namaz obavljali, zeka da oni, braća su vam povjeri. Ovo kaže uzvišeni te bareke u tamo. Ovo su braća. Da se pokaje, namaz obavlja, ovaj tefsir je znao, evo Bekr, radi Allah, on i kako dobro, jel da? Zato na nama je braćo. Da slijedimo Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Ne bili time, jer on je nama milost, zadobili milost od strane njegova i našeg gospodara i gospodara svih svjetova. Kako bi zbog te milosti, tako kaže uzvišeni, bi Svi se držite Allaha užeta i nemojte se razjedinjavati. Jer kaže, sjetite se kad ste bili jedni drugima, šta? Neprijatelji. Pa je on složio srca vaše Spustio milost na vas, pa ste se zavolili. Zbog čega? Pa zato što ste uzimali svi istu milost. Svi ste uzimali istu milost, pa je on na toj milosti složio šta? Vaša srca. Allaha molim da složi naša srca. Allaha molim da složi srca svih muslimana. Allaha te bareke otala molim da nas uputi na pravi put. Molim Allaha da ne dozvoli da nas gazi nevjernička čizma. Molim Allaha te bareke otala da nam grije oprosti i džene nas uvede. Molim Allaha uzvišeno da vas ovdje u dijaspori pomogne, da vas učvrsti, da vas zaštiti svakog zla, svake tegobe, jada. Molim Allaha da onima koji su dužni da im pomogne da vrate dugove. Allaha molim da naše sramote pokri. Molim Allaha da pokri naše sramote, naše grijehe javne i tajne. Allaha molim da nam i oprosti. Da dođemo na sudnji dan, a da budemo čisti od grijeha. Allaha te bareke u molim da nas pomogne da izdržimo na putu uzdizanja njegove riječi. Allaha molim da nas pomogne da slijedimo njegova poslanika sallallahu alaihi ve da istrajemo na tome putu i da tako završimo. Molim Allah te bareke u tala da vas to nagradi za vaš dolazak ovdje, za vaš trud, da nagradi ovu braću koja su vas dočekala ovdje, da Allah nagradi i poveća bereket u vašem radu za islam, za davu, za umet.